غير دين لار bor biz ko'r اندلوس kitoblarda لار دان bizni ko'r andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن داخل أندلس ديارية كرمجاندا أندلس دياردن tamomiy islom yo'q bo'lib ketar edi. Keling, Abdurrahman Daxil rahimahullohni sifati bilan tanishaylik. Abdurrahman Daxil rahimahullohni o'z zamonasining olimlaridan biri Abu Hayyan al-Andalusi rahimahulloh shunday deb ta'rif qiladi. وكان عبد الرحمن الداخل راجح العقل راسخ الحلم واسع العلم ثاقب الفهم كثير الحزم نافذ العزم بريئا من العجز سريع النهضة متصل الحركة لا يخلد إلى الراحة لا يسكن إلى الدعة بعيد الغور شديد الحدة قليل الطمأنينة بليغا مفوها شاعرا محسنا سمحا سخيا طلق اللسان وكان أعطي هيبة من وليه وعدوه وكان يحضر الجنائز ويصلي عليها ويصلي بالناس إذا كان حاضرا للجمعة والأعياد ويخطب على المنبر ويعود المرضى عبد الرحمن داخل رحمه الله شنو دب تعرف برد أبو حيان الأندلسي عبد الرحمن داخل رحمه الله أقل جدا كين راسخ الحلم مستحكم ilmlik, ezgulik egasi bo'lgan, wasi'al ilmi, fahmi o'tkir bo'lgan, kafiral hazmi, ko'p qat'iyatli, ko'p mulohazali kishi bo'lgan, nafizal azmi, o'z aytganini uddalaydigan kishi edi. Ojizlikdan uzoqda serg'ayrat, harakatchang, ko'p rohatlanmaydigan ayshu ishratda yashamaydigan chuqur o'ylik, qattiq jiddu jahdlik, jo'shqin, xotirjam mas, juda go'zal notiq, saxiy, qo'li keng ochiq, kechirimlik, shirin so'z kishi edi Abdurrahman Daxil. Abdurrahman Daxil rahimahullohga Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'z yaqinlariga-yu va dushmaniga haybat berilgan edi. Abdurrahman Daxil rahimahulloh janozalarga qatnashar edi. Agar imkon bo'lsa janozalarni o'zi o'qir edi. Insonlarga juma va Eidlarda imom bo'lar edi. Minbarda xutba qilar edi va kasallarni ko'rar edi. Subhanalloh. Qarang, go'yoki yigitlarga yuva qo'mondonlarga ajoyib bir misol. O'zini aqlini o'tkirligi, aqlini kengligi, aqli juda mustahkamligi, keng chuqur ilmligi bilan birgalikda hech ham mashvarasiz ish qilmas edi subhanalloh. Qachoniki shuroda o'zini rayiga teskari bo'lgan biror bir fikrga kelishadigan bo'lsa, shuroh ahli o'shani qilar edi. Mana bu narsa haqiqiy sadoqatli mu'min kishilarda hayoti. Shoir. Ya'ni shoir deyishligimiz o'zini vajohati, o'zini shiddatiga teskari bo'lgan fe'l. Chunki e'tibor beradigan bo'lsak, shoir bo'lgan odamni fe'li tabiatan muloyimroq, yumshoqroq bo'ladi. Lekin Abdurrahman Daxil rahimahulloh shunday shajoatli, shiddatli bo'lishiga qaramasdan shoir ham bo'lgan. Subhanalloh. E'tibor bering, shunday do'stlariga yu o'zini yaqinlariga yu dushmanlariga Alloh subhanahu va taolo tarafidan haybat berilgan bo'lsa-da, juda insonlar bilan ko'p muomala qilardi. Insonlar ichida yurar edi. Janozalarga kelar edi. Kasallarni ko'rgani kelar edi. E'tibor bering, shunday xotirjamligi oz bo'lgan juda ehtiyotkor bo'lishiga qaramasdan insonlar ichida oralashib, biror bir qo'riqchisiz insonlar ichida yurar edi. Lekin shu bilan birgalikda mana sifatlarida o'qidik, juda ehtiyotkor kishi edi. Shuning uchun Abdurrahman Daxil rahimahullohni yaqinlari ko'p maslahat berishardi insonlarga aralashavermang. Insonlar bilan ko'p oralarida bunday holatda yurmang ehtiyot bo'ling deb aytardi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu hakamta aminta fa nimta ya Umar. Hukm qilding, adolat qilding, amnu omonlikni barqaror qilding. Shuning uchun xotirjam uxlayapsanmi? Mana bunday sifatlar Abdurrahman dahil rahimahullohda bor edi. Abdurrahman dahil rahimahulloh insonlarning his tuyg'ularini ham hattoki rioya qilar edi. Hikoya qilinishcha kunlardan bir kun Abdurrahman daxilni o'zidan bir kishini ustida hukm qilishlikni talab qilinganda insonlarni oldida bir kishini ustidan hukm qiladi. Undan keyin Abdurrahman daxil haligi kishiga qarab, "Sengda biror bir hojat tug'ilib qolsa, darhol bizga murojaat qilgin. O'sha hojatingni biz ravon qilamiz. Lekin bu hojating bilan bizga murojaat qilishlikdan oldin seni va bizni molikimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taologa oldin murojaat qilgin. Qarang, insonlarni qanday qilib tarbiya qilishligini subhanalloh. Ya'ni go'yoki insonlarni hojatini avvalo Alloh subhanahu va taologa, undan keyin bizga murojaat qilgin deb aytayapti. Ya'ni go'yoki tauhid asosida tarbiya qilyapti. Abdurrahman Daxil rahimahullohni qarangki, bu kishi har bir qo'l ostidagi kishilarni mahoratidan, bularda imkoniyatidan foydalana bilgan kishi bo'lgan. Kunlardan bir kuni oddiy askarlardan biri Abdurrahman Daxil rahimahullohga shunday bir odobsizlik bilan tovushlarini ko'targan holatda xitob qiladi. O'sha kuni shimolda nasorolarni ustidan g'alaba qozonilgan kun bo'ladi. Go'yoki musulmonlarni zafar quchgan kuni bo'ladi. Shunda Abdurrahman Daxil rahimahulloh haligi askarga aytadiki: "Falonchi, men senga johilliging uchun ta'lim bermoqchiman. Chunki bu kunda musulmonlar nasroniylarni ustidan zafar qozonganligi uchun bu mavqifing kechirib yuborilyapti. Men qo'rqamanki dushmanlar bizni ustimizdan g'alaba qozongan kuni biz hazimatga chekinishlikka uchragan kunida mana bunday qilib tovushingni ko'tarib odobsizlik bilan xitob qilsang, senga qahrim kelib, g'azabim kelib seni jazolab qo'yishlikdan qo'rqaman deganida de, haligi askardan berilgan javobni qarang. Ey amir, Alloh subhanahu va taolodan umid qilamanki, meni har bir xatoga yo'l qo'yganligim Alloh subhanahu va taolo sizga nusrat berishligini so'rayman deganida Abdurrahman daxil rahimahulloh aytgan ekanki, mana bu javob jahil oddiy insonning javobi emas. dedida haligi kishini kechirib, hattoki sha'nini ham, mansabini ham ko'targan ekan subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo qarang Abdurrahman Daxil rahimahullohni qalbidan mutlaq g'illig'ashlikni, gina kekni chiqarib yuborgan kishi edi. Abdurrahman Daxil rahimahulloh bir necha yillar davomida o'zini amirligini farzandlaridan qaysi biriga qoldirib ketishlik to'g'risida juda uzoq fikrlagan edi. Sulaymon katta o'g'liga qoldirsami yoki Hisham kichkina o'g'liga qoldirsam bu amirlikni, bu Andalusni xilofatini. Juda ko'p istixoralar, juda ko'p mashvaralardan keyin Abdurrahman Daxil rahimahullohni royi kichkina o'g'il Hisham ibn Abdurrahman ad-Daxil rahimahullohga tushdi. Ya'ni kichik o'g'liga Abdurrahman Daxil Andalusni imoratini qoldirdi. Subhanalloh, bu Hisham kichkina o'g'lini tarixda Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohga o'xshatishar edi. Ya'ni go'yoki Umar ibn Abdul Azizning rahimahullohning sifatlari bor edi. Shuning uchun Abdurrahman Daxil rahimahulloh imoratni katta o'g'li emas, balki kichkina o'g'liga qoldiradi. Abdurrahman Daxli rahimahulloh 138-hijriyda Andalusga hukmronligini boshlagan bo'lsa, 172-hijriygacha ya'ni deyarli 34 yil mobaynida Abdurrahman Daxli rahimahulloh hukm qilgan. Shuning uchun bu davr Umaviylar Abdurrahman Daxil rahimahullohdan boshlanib Andalusda Umaviylarni amirligini davri boshlangan. Shuning uchun biz bu davrni Umaviylar davrini ham bir necha taqsimotga bo'lishligimiz mumkin. Ya'ni Umaviylar davri 138-hijriydan boshlab 316-hijriygacha davom etgan. Lekin o'sha davrni biz, ya'ni asosiy 3 qismga bo'lamiz. Birinchisi quvvat, ilm, madaniyat, jihad, da'vat din tarqatishlik va o'z atrofidagi mintaqalarga hukmronlik davri bu davr 138-hijriydan boshlab, ya'ni Abdurrahmon daxil rahimahulloh hukmronligidan boshlab 238-hijriygacha davom etgan. Ya'ni 100 yil mobaynida juda quvvatli davr bo'lgan. Undan keyin 238-hijriydan 300-hijriygacha zaiflik davri boshlangan. 3-davr 300-hijriydan 316-315-hijriygacha unga keyinroq to'xtalamiz. Hozir eng quvvatga ega bo'lgan 100 yillik davrga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni Adibuddin Abdurrahman Dahr rahimahulloh ko'p istixoralardan keyin, ko'p mashvaradan keyin rayi kichkina o'g'il Hisham ibn Abdurrahman ad-Dakhil rahimahullohga tushgan. Abdurrahman Dakhil rahimahulloh hijriy 172-yilda o'zidan keyin 3 ta amirni qoldiradi. O'zidan keyin to'g'ridan-to'g'ri o'g'li Hisham ibn Abdurrahman bo'ladi. Hisham 172-hijriydan boshlab 180-hijriygacha amirlik qilgan. Lekin Abdurrahmanning o'g'li Hisham ikkinchi o'g'li, ya'ni kenja o'g'liga qoldirgan amirlikni bu kishi juda olim va juda ilmni yaxshi ko'rgan kishi edi. Shuning uchun o'zini atrofidagi shuro a'zolarini ham maslahatchilarini hammasini ilimliklardan tashkil qilgan edi. Bu Hisham ibn Abdurrahman ad-Dakhil rahimahullohni Andalusda juda ta'siri ko'p bo'lgan. Lug'al arabiyani tarqatgan Andalus bo'ylab yoygan kishi bo'lgan arab tilini. Hattoki lug'atul arabiyya arab lug'ati Andalus ichida nasorolar va yahudlar madrasalarida o'qitila boshlagan. Shuningdek, Hisham ibn Abdurrahman Maliki mazhabini yoygan. Avvalda Avza'i rahimahullohning mazhablari yoyilganida otasini davrida, o'zini davrida Avza'i rahimahullohni mazhabidan Imom Malik rahimahullohning mazhabiga ko'chirib, o'shani tarqatgan. Hisham ibn Abdurrahman Daxil rahimahullohdan keyin o'g'li Hakam ibn Hisham ibn Abdurrahman Daxil amirlikka o'tiradi. Bu kishi, ya'ni Hishamning o'g'li 206-hijriy sanagacha amirlik qiladi, lekin bu Hakam katta otasi bobosini ham yo'lini tutmadi. Bularga o'xshamadi. Chunki juda qo'pol kishi edi va bag'ri tosh bo'lganligi uchun juda soliqlarni qattiq ko'p xalqdan talab qilar edi. Ya'ni ortiqcha darajada soliq solgan tarixda bu hakam qattiq qo'lligi, bag'ri toshlik bilan mashg'ul bo'lgan. Hakam juda sherga o'ch bo'lgan, sherparas inson bo'lgan va juda ko'p ovchilikka qiziqqan. Andalusda ko'tarilgan qo'zg'olonlarga otasi va bobosini uslubi bilan o'shalarni bartaraf qilmas edi. Balki haligi qo'zg'alonchilarni o'zlarini uylaridan haydab chiqib, shahardan haydab yashayotgan uylarini yoqib yuborar edi. Hakam o'zini davrida Qurtuba yaqinidagi bir Rabot degan shaharda qo'zg'alon bo'ladi. O'sha qo'zg'alonchilarni shahardan haydab uylarini yoqib yuboradi. haydalgan qo'zg'alonchilar o'zlarini kemalarini olib O'rta Yer dengizida Krit degan orolga borib, islomiy mamlakat qurib 100 yil davomida kichkina davlatcha hukm suradi. Lekin hakam shunday bo'lishiga qaramasdan shimol tarafdagi jihodni to'xtatmagan edi. Chunki bu shimol tarafiga jihod uyushtirishlik odat tusiga aylanib qolgan edi otasidan va bobosini davrida. Odatdagidek nusratlar ham, zafar quchishlar ham bo'lgan va mag'lubiyatga uchrashlar ham bo'lgan. Shuning uchun o'zini zulmi bilan o'zini qattiq qo'l bag'ri toshligi sababli ba'zi bir Andalus shaharlari va shimolda Fransiya mintaqalaridan olingan bu shaharlar qo'ldan ketgan. Hattoki Andalus ichidagi Barselona shahri ham qo'ldan boy bergan. Lekin Barselona bu musulmonlarni eng katta shaharlardan bo'lgan Andalusda, lekin hakamni davrida qo'ldan chiqqan. Va bu Barselonada kichkinagina nasroniylar davlatchasi yuzaga kelib, tarixda Aragon nasroniylar imorati nomi bilan mashhur bo'lib qolgan Barselonada. Lekin Alloh subhanahu va taoloni fazli, inoyati, marhamati, rahmdilligi, tavfiqi bilan Hakam ibn Hisham ibn Abdurrahman daxil hayotini oxirida tavba qiladi. Bu ishlardan qaytadi. Insonlardan kechirim so'raydi, istig'for aytadi, insonlardan uzr so'raydi. Shuning uchun hayotini oxiridagi 2 yilda juda o'zini quvvati, o'zini madaniyati, islom azizligi Andalus ichida barqaror bo'lib qoladi. Shuning uchun vafotidan keyin ikkinchi o'g'li Abdurrahman Asani, tarixda Abdurrahman Sani deb nom olgan. Ya'ni 3 ta Abdurrahman o'tadi Andalus tarixida Umaviylardan. Birinchisi Abdurrahman daxil, ikkinchisi Abdurrahman Sani, ya'ni o'rtanchi Abdurrahman. Uchinchisi keladi Abdurrahman Nasir, rahimahulloh. Hakam vafot qilishligidan oldin ikkinchi o'g'li Abdurrahmanga imoratni qoldiradi. Tarixda Abdurrahmanul Awsat, ya'ni o'rtancha Abdurrahman deb nomlangan. o'rtancha Abdurrahmonni davrida juda ko'plab o'zgarishlar vujudga keldi. Bu o'rtancha Abdurrahmonni davri nisbatan juda yaxshi davr hisoblanadi Andalus tarixida, Umaviylarni imoratida. Bu kishi 206-hijriydan boshlab 238-hijriygacha, ya'ni eng quvvat davrini oxirgi amiri hisoblanadi. Bu kishining davrida ilm, hadorat, madaniyat, ilm, ma'rifat juda keng yoyilgan vaqt bo'ladi. Yana qaytadan shimolda yangitdan jang boshlaydi. Shuning uchun o'rtancha Abdurrahmonni davrida ko'plab o'zgarishlar, ko'plab yaxshi narsalar bo'lgan, lekin uchtasiga to'xtalib o'tamiz. Chunki ilm bu kishini davrida juda yuksak yutuqlarga erishilgan. Shulardan O'rtancha Abdurrahmonni davrida yashab o'tgan olimlardan biri Abbas ibn Firnas rahimahulloh. Olamiy xaritani birinchi bo'lib Abbas ibn Firnas rahimahulloh chizgan. Shuningdek Abbas ibn Firnas rahimahullohda juda ko'p ixtirolar bo'lgan hayotida. Ulardan mana siyohli qalamni shu kishi ixtiro qilgan, lekin hozir juda kichkina narsa bo'lishligi mumkin. bizi davrimizga kelib. Lekin o'sha davrda siyohli qalam juda bir katta ixtirolardan hisoblangan. Chunki qushlarni patini olib siyohga tegizib yozilgan. Bo'lib ham ilm rivojlangan vaqtida ilmni kitobat qilishlik uchun oz vaqtni oladigan shunday bir moslamalarga muhtoj bo'lgan vaqt edi. Shuningdek, vaqtni belgilaydigan bir asbob ixtiro qilgan. Birinchi bo'lib toshdan shisha ixtiro qilgan kishi. Shuningdek, o'rtancha Abdurrahman o'zini davrida har bir qo'shni shaharlardan ulamolarni olib kelib faoliyat qilgan. Hattoki Bag'doddan olimlarni olib kelib olimlardan foydalangan. O'rtancha Abdurrahmanning hayotida ro'y bergan ikkinchi narsa bu iqtisodiy rivojlanishlik. O'rtancha Abdurrahman davrida davlatni xazinasi juda kuchli bo'lganligidan insonlar orasida tijorat keng tarqalganligidan juda mol ko'payganligi uchun iqtisod zo'r bo'lganligi uchun tilamchilik bo'lmagan. Shuningdek me'morchilikka ham ko'p e'tibor bergan. Ko'p har xil qasrlar qurgan, juda rang-barang bog'lar, hattoki tosh yotkizib yo'llarni chiroyli holatga keltirgan. Bu vaqtda Yevropa juda chuqur jaholatga botib yotgan vaqti edi. Shunday uzoq, uzun, chuqur tarixda musulmonlar qanday ishlar qilyapti subhanalloh. Me'morchilikdan shunday bir chiroylik qasrlar, binolar qurganligidan Yevropada o'sha davrda Andalusdagi binolar mo'jizotga aylangan. 3-chi to'xtalib o'tadigan bo'lgan narsamiz bu tarixda Whiting deb nomlangan janglar. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf va ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz Andalus kitoblardan qoldi. Biz Andalus